la preleganto conectas eh, la computadora Eh, la resumen de li. David López Rueda de Venas el Aburbo San Luis Potosí en el norte oriente de México. Y el inuntempe laboras y el instruisto pri la angla <laughs> ah, en la franca lingvoj. Li Esperanto vivi ex de 2017 y parto partoprenanto de curso y kursoj, y kaj congreso Y multe helpis lin pligrandigis sian konon pri la lingvo kaj pri la Esperanto-kulturo. El 2008 li apartenas al la estraro de uno unue kiel un kaj nun kiel generala sekretario. En 2010 li iĝis la unua Duolinga gastiganto de Esperanto evento en Meksiko, okaziginte jam pli kunvenojn en sia urbo.

preguntas de, de la, de, para el, por la curso. Por... Sí, sí, Para sacar. Ahí Eh, saluton, bonan tagon. Saluton. Uh, do, eh, ĉu ĉu vi konas tiun eh, bildon? Strigo. Yes. Yes. yes. Bone, eh, kiu, eh, kiu, eh, kiu, venas al vid, vidante la, la bildon? Saggezzo. Saggezzo. <laughs> Bone. Eh, tu Esperanto, ye... la, la... Aha. La bildon. La bildon Esperanto. Tu ye Duolingo, la, la, la apu. Yes, ok. Duolingo. Aliai aferoi? Esperanto. Esperanto. Bone. Do, yes, facte, citiu bildo eh, estas de la... Ah, besto duo, gin mi duo, gi estas eh, la besto de duolingo, kiu estas apo, eh, per kiu oni lernas eh, diversa in lingua. Eh, gis nun, eh, oni, oni povas lerni, exemple, esperanto pere de la hispana, esperanto pere de la portugala, ca esperanto pere de la angla, inter aliai eh, naziai lingua, eh, kiu estas... Uh, la la play a uh, conata i sed anca o indigena lingvoi kio do kio kio kio indigena lingvoi exemple guarani mm. guarani kai eh uh, mi demoras pri la lia sed estas almeno tri alia mm -hmm. lingvoi do a uh, citiu prele per citiu prelego mi celas respondi al citiu citiu in du demandoi kial igi castiganto de duolingo kai kiel igi castiganto de duolingo do a uh, antau paroli pri la kialo kai eh, la la maniero mi volas eh, donial vi kel uh, datu eh, eh la tiu uh, pagio no, nomata duolingo incubator en Augusto 2017 estis now cent dec sep mi dec sep sep mila aligintoi alla curso Esperanto por angloparolantoi kai eh, cent ok dec ses mil alla curso de Esperanto por hispan parolantoi do tio sume estas pli mal pli eh, iomete pli da unu miliono da eclernantoi de Esperanto eh, en la jaro gis la jaro du sep Ĉu bone? Sed se vi bone povas vidi en la jaro 2010, specife en la monato de novembro, ĝis nun eh nun mhm. ni kalkulis eh nur 370 varmila eh lernanto i per la angla. Okay? Noi povas vidi la la la diferenco kai ankau eh, por la lernantoi pere de la hispana kai no do ni ancora ne havas un datumon pri la pri la lernantoi per la portugala se ti estas in, interesa estas si ke eh, okazis malpli ijon da activai lernantoi a usantoi de Duolingo. Mhm. Ok? Sed in la Hispana, ne? En la hispana estis Ĝuste, ah, la, la hispana crezquis en la yes. la malkreskis. Kie Chubi. Chubi, vi ĉu ĉu vi havas ideon kiel tio casi? Yo casi se en solo, mi pensas. eble en en eh, ah eble ĉar la hispan la hispanuloj komencis lerni en la angla. Se yankian, estás la curso de la hispana jam povis. Tio povas esti kialo. che uh -huh. i che la plemuto de homo comenzi lerni per la angla set kiam uh, existi ec, ec existis la curso per de la hispana ili migris al al la curso per la hispana sed la sumo ne estas ah la sumo ne la sumo estas pli malgranda do de, alia fero casi yes yes eh, yes pues esti alia fero yes estas nur du esas uh, unu la fero esas que la homo ellenas lenas, kai kai dietro un mese fin fin l'annito, ne Le attività che mi l'annito. Yes, just it. I go to you. Yes. Fak de mas pri aktiva i le le Fernando do. E li anko po vas esti mi mi grando al alia ai curso in anka. Ah, bone. Ah en eh, la lasta eh congresso estis Emilio Cid, que estas estarán de UEA preinformado. Eh kai eh eh estas danke ali ke ke mi volis sti pri pri tio li donis ĉi ĉi tion datumon mi povas kontroli en eh, en la en la paĝo de Esperanto USA en eh, ĝi diras pli ol 1.1 miliono da homoj en la Esperanto per Duolingo se ki estas ti lernanto li li demandis pri tio a ah, mi esperas ke mi povas vidigi vidigi la la la filmeton porque que li a pretigis i maria si comences le a esperando de la tua lingua antao ne longe Yes, sobre tutte lerni char si nescias kie si povus trovi alian esperantiston por paroli la lingua kai ien johano li estas sperte esperantisto kiu lojas en la sama urbo de maria sed unu ne konas la alian pli ol unu miliono septcent mil homoi komencis lerni esperanton per duolingo sed nun nun sep cent mil lernantoi estas ancora activai. Multai el ili eble resignas pri la lernado pro multai causoi, inter alie, cia ili ne successes starigi personen contacton cae amicetsan rilaton con esperantistoi en siai loge urboi. Pro tio, UEA farigis partnero de Duolingo, UEA helpus trovi evento gastigantoin, kiui iam bone conas esperanton, kai Duolingo prisorgos invito in al tia i loca por lernantoi, e iom progresis en la Esperanto curso. Gastigantoi estas voluntuloi kiu organizas interesa in agrabla eventoi, evento kie Esperanto lernantoi e de ciu niveloi lernas kai amuzigas cune. La eventoi povas esti divers spezai, exemple babiladai rondoi, stud grupoi, ludai au musicai rencontigioi, en via loca clubo au cafeioi, au promenadoi en burboi au en naturo. Se arrugas vin la ideo organizi eventoin cae gastigi novain esperanto lernantoin per duolingo, con volo aligi per la formularo ce gazetaro.org o clic streco duolingo. Buone! Quem da vez quem comecei de eh de programa de vezes? Quem quem o era relativo disso com Duolingo? Ah, este é Nur eh mi pensas que este é Nur Chillare, Chillare. Chara anca eh Duolingo comencis eble la y la lasta yaro eh con chitio es por la alia lingui. Yes. Yes. Bone, eh do, ci, ci tio estas la, uh, la video cion Emilio Cid pre, pre, pretigis por eh, respondi a la demando uh, kio casas cun ci tio ilarnantoi cae cion oni faru. Uh, mi provos respondi nun kial do eh, a ah, eh, igi igi gas castiganto de dolingo inter la alia chialo qui emilio sit donis do mi trovis che uh, eh, mi mi trovis tri chialo la unuan chialon estas che comenzanto ne por la sosian lernadon tio estas uh, iom iom logika mi pensas se la se la se la comenzanto havas tiun uh, manieron praktiki kaj eh, rencontigi cun homoi che iam parolas la lingvon au qui, eh, qui lernas gin, eble tio donos iom pli da entusiasmo alla, alla lernado. Se ni ne parolu nur pri comenzando, ni anco parolu pri comenzintoi, eh, char uh, eh, vi eble expertis iam esas multai homoi qui comencis iam, sed forlasis la feron juste kiel la, la, la filmeto mencias do estus eh eble eh eh hel hel helpiga inter, interrelato en intercomenzando kai comenzinto eh en dum dum tiu i a rencontillo kai a do mi pensas che eh la la alia resulto alia kialo por eh igi gastiganto estas ke eh no no vai esperanto parolanto au esperantisto i naskigis a uh, mi mi mi faras citiun a uh, mi mi mi dividas es, eh tiu ko kiu konas esperanton en du grupoj. i chu vi chu vi chu vi povas eble pensi ki al mi faris tion di dividon inter esperanto parolanto kaj esperantisto que homo kiu lernis sed ne praktikas ne volas partopreni en eventoj estas esperanto parolanto bone kaj eble ni estas esperantisto Venga. Ok, Entonces, es pues, tipo esas ideas. alia. No, la se pierdes que me dices antao. Eh. La la difino de la declaración pri esperantismo. no De esas diferencias. O sea, la la declaración de <laughs> esperantisto es la tipo persona kiu scias kaj uzas la internacian lingvon Esperanton ne gravas por kiu celo. Yes. Se se tio ne estis tion eh, kiu li diris, li diris oni povas paroli pri speco da de esperantisto. Kio estas esperantisto? Yes, eble jes eble eh, eh, se se ni kun kun metigas tion ideon, eble la generala concepto de esperantisto es astiu, mm -hmm. sed eh, yes, mi mi con, consentas con Carlos pri tio que eh, que usanto mi pensas da de de lingvo ne ciam uh, eh, integrigas al culturo de lingvo mm -hmm. eh, kai tio ni povas vidi eh, en la angla con la angla con la franca kai tiel plu do yes esperantistoi, por mi estus sti homo kiu integrigas al la kulturo eh kai povas esti di divers maniere eh venante al al prelego al al kunvenoi kai ech eh per sozia i retoi do estas eh diversa i maniero do eh yes eh ci ci tu esas la kialo por kiu mi pensas ke estas bone che ni iju eh, gastiganto de programo che tiu de de che u proponas duolingo eh, eh chefe a uh, mi parolo spri mia esperto che il gastiganto de duolingo en san luis potosi mia nascic urbo kai mia loch urbo eh mi ricevis do esti la la la, la maniera che mi igis gastiganto estis iom a uh, ne ne ne trocutima mi pensas au io ma yes ne ne trocutima mi laboras kun alia uh, instruisto ki eh, la laboris antau kun Duolingo kai li uh, li li mi volas eh, konstrui komunumon de lingvemuloj en en en San Luis do eh, ni ni parolas pri la franca pri la angla kai kai poste li li demandis chu, chu vi chatus eh ke oni aldonu o Esperanto ke mi diras kompreneble jes do ni ni uh, gastigas evento in uh, eh, por lernanto de la tri lingvo de de la de, de la tri lingvo nun en la en la urbo kai ni planas espereble pli grandigi la la nombro da da da lingvoi anca. sed uh, do mi mi uh, montros al vi iom da ciferoi, nesas tiom grandai, char ni comencis eh, maie, eh, orga, organizante citium eventoi, do gis nun ni havas nur dur conti dum, dum la lastai par, par monatoi. Uh, ah, pro diversai cialoi, uh, ah, pro, pro, pro laboro ni, ni ni ne multe organizas, sed ni, ni provas almenau organizi unu eventon po lingvo po monato do tio signifas ke eble ni organizis eh, sep au ok eventoi de la Franza, de la Angla ca' Esperanto. Uh, do, uh, ni, gis nu ni est, estis dec unu en en la du eventoi de Esperanto nur, el kiu tri estis comencintoi, au constanta e vividos la la la bildoin kai eble tio tio tio clarigo salvi a uh, mi trovas tion interese char uh, mi mi volas pensi che homo in cui chestis la evento pri la angla kai la franza el tio homo eble uno au du eh, interesigis pri la evento en en esperanto do ni invitis ilin kai li ili anigis do estis interesse vidi che eh, vere estas lingvemuloi, muloi kai ech pli ol li, lingve muloi uh, ah, do yen la yen la bildo de la mi pensas che estas la unua rencontillo yen Benjamin el Usono li li estas uh, li visitis nin eh, last junie mi pensas kai li li revenis jama al Usono eh, eh, do li li estas parlanto ankaŭ de la nahuatl kaj eh li estis en San Luis por eh mikeras ke labori en prejeo do li eksis pri la evento kaj li decidis akompani mi kaj eh li estas unu el miaj lernanto de la universitato li estas silvestre kaj li ankaŭ parolas la nahuatl lingvon kaj la la franca kaj la angla a uh, Roxana qui venas et Najarit, se dolla en en San Luis. Si estas es Kai Shanka Valernas la la Germanan. Kai pues estas mi, Kai eh Lupita Vega que vi el chico. Conas. Kai si venis eh eh especifer por eh che che la rencontillon Ec de Mexicur Bodoni ni ege ege dankis sin por la entusiasmo que si ciam uh, montras, yes. Kai eh, do citiu eh, citiu un evento ni faris en cafeio eh, en France de vena cafeio, kiu estas alia interesa fero por mi char. Ni ni organizis la online France France lingua en ev eventon tien set ili anka eh, pronto donis la lokon por fari esperanto kai kai tiel plu. Ah. Do estas aliaj bildoj? Ah, La alia nava estas Martin, tio estas mia kunlaboranto. Pli da da ciferoj. Ah, estas. Ah, jes. la alia datumo. tumo. Mi pensas ke eh ci eventoj estas grava char eh ili ili helpas konstrui rilatoj kaj komunumon kiel mi dire santawe rilato in kai de lingua mantoi lingua muloi set anco eh, de interesito i pri ah, internazia comunicado kiu io ah, mi pensas ke esperanto eh havas gravan rol on tie eh, helping in consie ke internazia comunicado nestas nur sila lingvon set anco compreni kion la homon volas volas esprimi. Kai mi pensas ke dum chetio kongreso ni audos multe pritio. A uh, do eh, mi mi pensas ke chetia evento kel pastion anka. A uh, compreneble ni uh, ni havas que el eh la disconigo de esperanto a la regiono. Kial Duolingo funciona tiel che se se vi studas per la apo, kiam vi finas kurson, eh, exemple branchon de la, de la arbo en Duolingo, vi ricevas automate inviton al eventoi kiu, rilatas al tiu curso Do, exemple, se mi organizas eventon en Puebla, kai vi estas eh, ler, lernantoi en Puebla au en la circa uajo, mi pensas que estas 30 kilometroi eh, cir, circaue, vi ricevos la inviton kiam vi finos la la curso au parton de la curso. Do es estas eh, granda vantaggio che ua laboras con con Duolingo che che tiu flanco, che ne. Ka yen aliai bildo de la dua rencontillo. Quien eble vi podas constati estas nur du homoi que u la unuan rencontillo kai estas 1 2 3 4 5 novai homoi eh comprensible ne chiu i restas por eh por chiu i la la li evento i se almenau eh ili conati gesiamente cun la lingvo. exemple estas Giovanni, che estas an anca o alia el mia lernanto in universitato estas raul che u a ah, eh chefe eh esas tie por la angla lingvo, set i li interesigis per per esperanto kai li ca Giovanni estis du el la parto estis nur du plato nur du parto de concurso qui unifaris qui temis pri se vi a uh, completi completigas mi pensas de de que vin en la curso vi gainos vortaron de esperanto do yes do yes eh, mef mef help help is min eh, paritian ili eh interesigis ili completigis tion eble en tempo de uno au du tagoi. ili tios estre rapida <laughs> kai eh do es estis ili mi nemo la la nomo de tiu knabo sed li estas an an do si estas amikino de li kai eh eh si estis nur en la kafejo eh, visitante li hazarde vidis lian amicon, la l'amico diris, venu, venu, e si bone, ni, ni, ni, ni estis ludanta, lu, ludantai, kai si eh, interesigis pri la ludo, do un tagon si lernis uh, kiel, uh, kiel calculi en esperanto, exemple. Do, estas, estis interesa, cae li ancau estas amiko de vi, ni demoras civin la, la nomo inu. Do, ah, Jen ili li, li ech commences legi en esperanto anka char ni mi dizoni sa li kel kain uh, de porque ili uzu la la cifero en en esperanto. Mi uh, mi compreneble mi eh mi zorgis pritio ke la materialo estu eh aloga kaj komprenebla por komencanto por vera komencanto kiel la alla knabino exemple. Sed ciam estas helpo por, por ili. Plida da datumoi, estas la lasta, disconigo en sociai retoi. Uh, exemple, eh, ni, ni havas Facebook and pagion por eh, nia proiecto kun, kun, kun, kun laboranto, kai tieni vidis citioen statisticoin estis vindec nau homoi, vi regardis la nien unuan invitilon sed post tio ni faris alian invitilon kaj estis tricent sesdek sep homojn kiuj kiuj rigardis tiun invitilon do la mi pensas ke tio kreskis ĉar ni anoncis pri la konkurso por akiri uh, vortaron do eble ni povas lerni ion pri tio se vi donacas ion al homoj eble tio allogas pli <laughs> eble Ah, uh, kai finfine, uh, mi mi ne sia chuchu vi conas citiun filmeton pri dec bovinoj. Jes, mhm. kompreneble. Jes. <laughs> Estas canto eh, originala eh, eh, originale en Esperanto. Es so poco que no conozco. ¿Ne conozco? No, No, ni ne povas No Esperanto. Popino y peste del siempre canto que hoy es súper Y es lo mismo otro que tengo. Mm. Esa sí me te chingue. Sí, me te chingue. Sí, me te chingue. Sí, me te chingue. Sí, me te chingue. Sí, me te chingue. Voy a ir monato, este la, la cifra la nombre hoy. Tío, tío, tío, y Mm-hmm. Thank you. so, yes, uh, yes. Non mi es de las peronto. Se coni de povino vi. Do per ti mi volis bondri che eh estis oxcent now de kvin homo qui vidis ti uh, filmeton kai uh, eh visitanto al mia red pajo eh, do mi supposas che ili anche controllis la aliena ferro in ni havas pri esperanto A ah, do mi mi mi pensa ni, ni posso dire che musico ege che <laughs> do tio estas ah kai estas alia datumo che un ne montrillas tie se dum dum la periodo dum kiu mi uh, ah, kai mia collaboranto faris la eventoin estis ni ricevis du mesaggioin de homo in cui interesigis pri ali pri dato de tria evento to mi mi responsabilim kai mi baldo informi informo sal al bianca o ki eh, a la la lia tria evento de de sperato a ah, to io mi dico vasi di la la bilan per chi mi parolis Tito estas sta filmetto che invitino a ah, che che occasi dum dum na uno a a ah, rencontillo kai esta street cent set de homoi ki regardis la la filmeta kai ti as la video mhm. do eble eh, nun vi jam komencas espereble eh, eh, pripensi la feron kiel eh, igi gastiganto eh, sed unue mi volas iom clarigi kia devas esti la duolingo tiu castiganto. Uh, do unue, ili uh, postulas ke oni estu iom babilema, eh, por glatik vidi la conversacion en la celata lingua. Do eh, ili, eh, em, Emilio Sid clarigis tie que oni bezonas eh, bonan nivelon de la linguo eh, sed an, anco mi pensas que estas grava que la homo que vidos la eventon eh, havas ci tiun emon pabili, kai vidi kai eh, conatigi cun aliai porque la etoso estu pli pli eh, mal pli strechica ol en class chambro tio estas la la la celo char eh, oni bezonas, oni postulas che oni organizu almenau unu eventon monate. Eh, do, tre, tre ofte. Respondeca can cae cun tempo. kai cun, yes, yes, anko. Anco tios. me oni men mesuras, cae oni se oni povas malmulte ne gravas, eh? Tiu malmulte estas grava. Yes, mi, yes, mi poste clarigos que, que la, la evento povas ocasi ets en en un en en parco eh kai da da dauro eble nur nur unu foro eh dot tio anko dependas de de la urbo chun kien kai mi volo sa eh, responde luis ke ne gravas kio okupita vi estas vi devas manji chi tagi kai se vi kunigas la manjado kun la kontitu tio buona bona strategia <laughs> yes yes yes Jesus yes, no havas bona bona esperto. Yes, yes, tio, pro tio que la joven de, do mi es sopite, do sta me vidas match. Yes. Kai, de no se un tiempo por au au trinki, au au trinki. Tu ne pos es tag. Do anka eh si au li de bus esti cre ema por okazi parto prenigain amuzain kai big line aranjoin. Ah, usi musica ludoin, ni ni ni usa smulta da ludo uh, mhm. ah, a mi povas confesi che por mi tio estas net tre facile yes. uh, ah, a pro pro mia personezzo se mi se helpas che la cula che la collaboranto lilla e mas do li instigas min kai diras yes ni faru tio kai do mi diras bone Ok, ni ludo. Set, set, yes, tio tio povas vaso che ni ne ciam mhm ludos. A uh, pasia char vi y el lingvo quien socia afero, kai desiras connecti kun aliai qui sentas kai pensas same. Eh do jes. Oh, same se tolereme. yes, <laughs> yes mi mi uh, mi metis sam, same char mi mi ni parola spri pri la. afero. se ti ne per pensi. Yes, yes. yes. Kai kai la fatto che la lingua sta so, socia afero anca. Ok, de nove mi, mi pos dirit que socia signifas multa in afero Ne, ne, ne, ne signifas nur esti en cafe, jo, zeta. Oh, academia, jo. Yes. Ah, kai respect tema, char bedaurinde mi pensas eh la minimum legal agent por drink en en la en la lando ti changia se se tio iom a che non li diras mal mal hel, mal la facton ke adolescuno i povu integrigi se ili ne sta san companata i de plen cresculo se mi povo diri che en la almeno du ne en esperanto se eh, exemple en la Franza, estis du foje ke junuloi de de vinjarajai kai eh, nur ili estis en, en la en la li ili venes kun instruisto kai estis cio in orde do eh ni no ni nur de vas pri pri pri kiu de al povos esti la la loco ki ni organizu la la fera kai do ni ni al al a a la maniero al kiel bone a minur ra ra rapide kia uh, la rios kiel vi povas farigi eh, gastiganto che tio estas eh, mallongan eh, prescribon de de la de la proceso sed de nove mi eh, ofertas mian helpon eh, porque se se se vi interesillas ni povas inter ni ni povas kontaktigi kun mi helpos kun la proceso de char ja ja mi faris gin eh ki char eh multai en la pashoi eh postulas komunikon kun eh representa representando de de dolingo kai li au shikel kfoje nur parolas la angla a kai a la la hispanando eble estas ia teknikajoi ki eble ni bone komprenas do mi ofertas mi mian helpon mm relate. rilate do ni, vi devas esti aligita al al Duolingo a uh, plenigi formularon postio accepte interview kun kun, kun Duolingo tio estas eble 30 20 minuta inter interview poste vi devas subscribi kondut regularum kio estas tre baza kai poste vi, vi ricevos helpon por crei la sección tio estas in interrete kai postio, tio vi jam povas krei la unuan eventon kai la duan kai la trian jam estas automate estas multe pli facile fari tion ni ne bezonas tion la la la proceso Mi gente no que la interview tu ji estas en la andra hispana esperanto. Tio tio dependas eh, se la representanto si vol eh, si, si la hispanan a, a, a une. Uh mhm. -huh. Set, eh, de facto estas nur en la angla. Sed uh... no la angla. Ministro. <laughs> <laughs> Kai do mi voli contri iom de la formularo che vi povas dirigir. Estas kelkaj te mando rilate al al via esperto kai al kiel vi povus amuzi la evento in la intervista estas nur malonga la, la estas persone o per Skype per Skype ah. yes kai do ĉi tio estas la la la la proceson pri kiu mi jam parolis do eh, de nove se vi havas plen plen demandojn rilate al tio mi mi povas helpi uh, ah. mi pensas ke mi ne skribis ĉi tie mian <laughs> Mia mia reto dreson set a uh, do mi bolas do original vi esas mia mia completa nomo David López Rueda eh per eh, mal mal mal grande invitero David López Rueda eh che gmail dot eh, punto com som punto som Kai Domi anche David López Rueda che gmail punto so o mo. Bone, kai. Mi dankas vian cheston. Eh mi pensas ke ni havas ni ne havas tempon por demandoj. Jes, ancora? Ah, bonege. Bonege, to, Ni estas. Esto eh, vi povas de nove montri al mi la la fallo gazetaro punto mi ne escribis ah, completa. Yes. Estas, eh, la video. Gazetaro. Bien, María. Ya, ya, tiene la fórmula. Sentiu... Ah, le digo estas por la fórmula? Por la fórmula, yes. Ah, bueno. Ya ya ti trovas ĝin tie. Ya se se, se vi interesiĝas, mi ankaŭ povas helpi vin a ah, kon con e, con Emilio sí? Que estás la estrano pre informado. kai li ka li ka ofertas lian lian eh, sian helpon fakte fakte mi mi mi ti lasichas bone kai eh bone vi memoras ki ni havis la intervju kun teio yes <laughs> mi mi kras ke tio povas helpi anka por la mm. por la celo de teio kai de nei la junularo de mexico oh, tio povas parori, yes yes yes mi kras ke eh, se mi komencas kun tio mi eh, iom post iom mi povas integrigi ambau afero ancau duolingo kai la largo de Mexico. <laughs> yes, mi, mi pensas que estas bona idea. Yes, char, char fin fine, eh, estas multa junulo qui si, si volemas pri lingvoi kai do, do lingua estas tre tre conectita al, al tio. Aha. Do, yes, eble dum mei conveno ni anco pri parolos pri Yes, yes. Anco. Anco mi estas interesata por por Fari Castiganto Bonega Mexicurbo Mexicurbo Tre bonas Yes, I'm from you, Mexico <laughs> Bonega Yes <laughs> Estos dos grupos ¿Puedo hacer esto? Estos dos grupos ¿Me que te van a comprobar las funciones? Y ya dudé que vi un millón hoy Ya, ya, ya, ya, ya Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Mindoyas en Ixtapalapa. En Ixtapalapa, en este es el oriento de la Oriento. Cae bien la sud, en la sud aparto. Dopo yes. ni povas eh, malsama y loco y porque chivi povas ir a un cuchi, a un combi, a un alía. Yes, a <laughs> un colabori que han ido un Ne, ne povos este en evento la alia povos chesti. Yes. Yes, char, char, ni de, char ne prendevas chesti la, la evento. Yes. Esa es <laughs> la idea. Y es comprensible. ¿Tú estás al día? Cuando ya me quedé de sacar. mi Me dije ya me negó para los compromisos. ¿Cómo que? Me dije no. Hablé de dimanche maté en el equipo. ¿Pone? ¿Pone? ¿Pone <laughs> todo? ¿Ni finos?